Dievs ir it visā ar savu klātbūtni, savulaik rakstīja 16. gadsimta mistiķa Avils Terēze. It visā, kad strādāju, ēdu, guļu, lūdzos, strīdos, viņš ir. Kā apzināti izdzīvot šo dzīvi ar viņu? Par to redzējumā vienkārši un mierīgi. Un kopā ar tevi es, Māsa Meinārda. vienkārši un mierīgi iesim mūsu ceļu. Mīlēsim un iesim mūsu ceļu. Ir 14 un 6 minūtes. Eh, tu klausies rādījumā arī Latviju, šis ir rādījums vienkārši un mierīgi, un šeit studijā Ojāra Vācieša ielā 6, esmu es, māsa Meinarda, un man ir liels prieks, eh, nu, vismaz Rīgā šobrīd ir ļoti skaista pēcpusdiena, ir zilas debesis, balti mākoņi, saula ir parādījusies, eh, un man ir prieks šajā skaistajā pēcpusdienā ar tevi klausītāji tikties. Ja klausies regulāri, tad šīs dienas redzījums būs eh, otrā daļa redzījumam, kuru mēs eh, kopīgi veidojām, kopīgi sarunājāmies pirms divām nedēļām. Un eh, tātad toreiz redzījums bija veltīts Jēzus atklātajai vai publiskajai dzīvei, tātad tam sludināšanas posmam, un e, ņemot vērā, ka tas ir ārkārtīgi bagātīgi e, aprakstīts svētajos rakstos, protams, ka mēs visu izrunāt nepaguvām, un tāpēc būs šīs tēmas otrā daļa. Nu, tā nosaukumu um, pasludinot, mēs varētu sacīt Jēzus atklātās dzīves noslēpumi otrā daļa. Un arī šodien, tāpat kā ar vienu, arī šodien man būs liels prieks, un es patiesi aicinu tevi klausētājus to, lai tu līdzdarbojies šī redzījuma veidošanā. Jo īsnībā, ja godīgi, es to vispār neustvaru nekā raidījumu, nekā, eh, kā tagad moderni sāka podkāstu, kuru pēc tam var atrast visādos tīklos. Es drīzāk to uztveru kā sarunu, un, lai sarunātos, tu taču piekritīs, ka ir vajadzīgi vismaz divi cilvēki, Nu, ja mēs runājam ar Dievu, tad mēs runājam, protams, mazliet savādākā veidā, bet ārkārtīgi līdzīgi. Lūk, lai šis, e, šī stunda līdz e, trījiem būtu patiešām kā tāda mūsu saruna, es ļoti priecāšos, ja tu vai nu uzrakstīsi, vai piezvanīsi arī šodien šeit uz studiju, e, un kas tad būtu tas, ko tu varētu pateikt šodien? Šodien Eh, būtu jauki, ja tu padomātu, kas ir tas, eh, kas tev pirmais nāk prātā, ja tu domā par Jēzus izdarītajiem brīnumiem. Varbūt tu pats vai pati esi piedzīvojis kādu brīnumu, ar kuru tu noteikti gribi padalīties, un tu pat vari nesaukt savu vārdu, ja tu gribi, lai tas paliek noslēpumā. Eh, otra lieta, tātad pirmā lieta brīnumi, otra lieta tabora kalns – Mēs runāsim šodien par Jēzus pārveidošanos Taborkalnā kā tādu īpašu zīmi. Eh, varbūt, ka tev ir ko padalīties, ar ko padalīties, varbūt tu vēlies padalīties ar savu pieredzi saistībā ar Taborkalnu. Eh, varbūt tu esi bijis Izrēlā un tur esot Tabor kalnā kaut ko īpaši piedzīvojis un vēlies to padalīties, ar to padalīties arī ar citiem. Varbūt tev ir kāda cita Tabor kalna pieredze, neesot Izrēlā, bet dzīvojot šeit uz zemes. Varbūt tev ir kādas domas, kas rodas saistībā ar Jēzus pārveidošanos Tabor kalnā. Uzraksti vai piezvani pilnīgi noteikti. Un trešā tāda lieta, tas ir ceļš. Mēs runāsim šodien par Jēzus ceļu uz Jeruzalemi, mm, uz sava aicinājuma piepildīšanu, uz savas misijas piepildīšanu, un tāpēc es aicinu arī tevi, klausītāji, nu, padalies, kā tu redzi savu ceļu uz sava aicinājumu uz savas misijas, uz savas sūtības šeit uz zemes piepildījumu. Varbūt tev ir kāda a, īpaša pieredze, ar kuru tu gribētu padalīties arī ar citiem radioklausītājiem. Jo vienmēr a, atcerieties, ka atcerēsimies, ka tas teiciens, a, kas mums ir latviešu valodā, ka dots devējiem atdodas, parasti tas, kurš dod, a, saņem, un jo tu bagātīgāk dod, jo tu bagātīgāk saņem. Te man <laughs> neviļus nākas apstiprināt to, ko pirms mirkļa kristīgo kļūdu kompleksā par uh, skopo un devīgo uh, dalīšanos, jeb došanu vai ziedošanu runāja priesteris Rihards Rasnecis. Tātad, klausītāji, tu esi aicināts, tiešām no sirds aicināts piedalīties. Tu vari rakstīt īsiņu vai WhatsApp ziņu stāruņu numuru 266 77 272 vai eh, zvanīt šeit uz studiju 67 969 131. Un uh, sākot jau tā... Mm, pārdomāt, pārunāt šo mūsu šīs dienas tēmu, Jēzus atklātās dzīves noslēpumi, otrā daļa. <laughs> Mazliet ieskatīsimies katoliskās baznīcas katehisma kompendijā. Tie, kas skatās YouTube translācijā, var redzēt grāmatiņu, kur es šobrīd turu rokās – tāda zaļa. Viņu ir izdevusi, protams, kurš tad vēl cits, ja ne brīnišķīgie kalaraksti. 2016. gadā, kurš vēl Latvijā izdod tik lieliskas grāmatas kā kalaraksti, tā ir tāda bezmaksas reklāma tagad izdevniecībai. Ko nozīmē šīs katoliskās baznīcas katehisma kompendijas tiem, kuri nekad viņu nav turējuši rokās? Tātad, ja mums ir katoliskās baznīcas katehisms, tā lielā biezā tumša zilā grāmata, Pirmais izdevums bija 2000. gadā. Es pieļauju, ka pēc tam bija kāds pārizdevums, bet nu, es tagad eh, tā no galvas neatminos. Tad savukārt šis, kurš, eh, tā kā es teicu, ir izdots 16. Eh, kompendijas, tātad viņš nav <clears throat> pilns teksts, kāds ir šajā te mm, lielajā, tumšajā, biezajā katehismā, bet tāds kopsavilkums, bet vienlaikus šeit arī dzene, <coughs> es atvainojos, arī dzen šeit ir atsauces uz katehismā punktiem, kur mēs par šo pašu tēmu varam lasīt. Un tā, piemēram, tas, kas mūs šodien interesē, Es gribēju kā tādu atgādinājumu mums pateikt 101. punktā, ir atbildi uz jautājumu, kādā ziņā Kristus dzīve ir noslēpums. Un šeit, piemēram, pie šī punkta mums ir atsauce uz 512 līdz 521 punktu un vēl 561, 562. Tas nozīmē, ka uh, Tas, kas šeit kompendijā, tad tādā mm, kopsavilkumā, tādā kapsuliņā mēs varētu teikt, ir pateikts vienā rindkopā, to mēs varam plašāk lasīt katehismā krietni vairāk, krietni, krietni bagātīgāk vairākos punktos, vai ne? Lūk, un šis 101. punkts šodien šajā mirklī ir mūsu intereses tādā lokā, tādēļ, ka viņš mums atgādina, uh, Eh, par to, ka visa Jēzus dzīve ir noslēpums. Jo pirmkārt jau mm, tā ir eh, atklāsme. Atcerieties to eh, skaisto domu, ka, kuru pats <laughs> Jēzus saka, un mēs viņu atrodam Jāņa evaņģēlī 14. nodaļā, 9. pantā. Jēzus saka, kas man ir redzējis, tas ir redzējis tēvu. Jā, protams, mēs tagad varētu iebilst, bet mēs jau dzīvojam 21. gadsimtā, un mēs neesam redzējuši tēvu, un ko tad mums tagad darīt? Bet mums ir raksti, mums ir raksti, kuri mums um, vairāk vai mazāk uh, uh, tēlaini zīmē uh, Jēzus tēlu, un tātad, ja mēs uzticamies šiem Jēzus vārdiem, kas redzējis mani, redzējis tēvu, tad mēs arī saprotam, ka tajā, ko uh, mēs lasām rakstos, ko Jēzus darīja, kā viņš izturējās, kādas bija viņa prioritātes, kāda bija viņa attieksme pret citiem, pret grēciniekiem, pret mācekļiem, veids, kā viņš uh, uzturēja attiecības, tas viss mums uh, var atklāt patiešām ļoti, ļoti daudz par tēvu. Tikai vienmēr, protams, paliek jautājums, cik, nu, cik liela vai cik spēcīga vai cik uzticīga pat ir mana <laughs> iedziļināšanās šajā noslēpumā. Tāpēc, ka diezgan bieži <laughs> es pat tādu visai dedzīgu katoļu vidu esmu sastapusies ar, ar teicienu, ka šogad es lasu E, vārda liturģijā pirmos lasījumus, jo evaņģēlī jau ir nomuļājušies. Es atvainojos tagad par žargonu, bet tagad tas bija citāts. E, tas ir briesmīgi, ja mums Dieva vārds nomuļājās un mēs vairs e, viņā neko jaunu neatrodam. Un tad es parasti gan sev, gan arī citiem saku, ka īpaši tie teksti, kuri ir ļoti pazīstami, kurus tu kādreiz <laughs> no galvas zini, uh, ir vērts lasīt vēl uzmanīgāk viņiem pievērst vēl lielāku a, vērību, tāpēc ka a, visticamāk, ka kaut ko būtisku a, es esmu palaidusi garām, vai arī a, šobrīd, šajā konkrētajā manas dzīves brīdī, Dievam ir ko jaunu man teikt caur šo te tekstu caur vārdu. Atceroties to, ka vārds ir dzīvs, un ne tikai dzīvs, bet arī iedarbīgs. Lūk, vārds ir dzīves un iedarbīgs. Jēzus dzīve visā savā pilnībā ir noslēpums, un e, vienlaikus viņas, viņa atklātā dzīve, tātad šie sludināšanas gadi, par kuriem mēs gana daudz atrodam gan tā saucamajos sinoptiskajos evaņģēlijos, tātad Mateja, Marka un Lukas evaņģēlijā, gan arī Jāņa evaņģēlijā, mēs šodien tātad runājam par tūlīt sākam runāt <laughs> par brīnumiem. Nu, ja mēs tā mēģinātu kādam pateikt, kas tad tas brīnums vispār tas ir, kaut kas tāds, kas absolūti nevietojas mūsu prātā vai manā prātā. Un 547. E, punktā katehismā, tagad jau es citēšu lielo katehismu, tātad to zilo, uh, mēs lasām, ka Jēzus vārdus pavada daudzi neparasti darbi, brīnumi un zīmes. Tas ir pēdējais, pēdējā teikuma daļa ir citāts no apustuļu darbiem. Un tālāk, kas pauž to, ka valstība jau ir klātesoša viņā, apliecina, ka Jēzus ir iepriekš sludinātais mesija ja mēs uzmanīgi esam lasējuši vai, vai kādreiz klausījušies kādus komentārus par veco derību, mēs zinām, ka tur tika pravietots uh, mesijas uh, darbības uh, veids vai, vai tie brīnumi vai tās zīmes, kuras apliecinās, uh, ka tas tiešām ir mesija. Mm, nu, atkal griežos vai vēršos pie tiem, kuri ir patstāvīgi klausītāji, tātad mums bija divi šie raidījumi, kuri bija veltīti pravietojumiem par Jēzu un, un tādiem Jēzus priekšstāliem vecajā derībā, vai ne? Tad atsaucot to atmiņā, mēs varam a, mēģināt atcerēties, kādas tad tur tās zīmes bija, bet noteikti viena no tādām ļoti spēcīgām zīmēm ir šīs te dziedināšanas. Nu, un ja, ja kāds a, man jautā, tad man noteikti tāda vispilgtākā dziedināšana, <clears throat> kas man uzreiz nāk prātā, ir saistīta ar um, manas uh, dzīves posmu, kad es uh, vēl personīgi Dievu nepazinu, uh, nu, labi, tādā absolūtā inteliģences līmenī es zināju, ka ir bībele, ka ir svētie raksti, ka Jēzus ir Dieva dēls, man gan tas neko neizteica, kas tas tāds ir. Un uh, tad, tad, tad skatoties televīzijā filmu, jā, tas bija ļoti interesanti, ka 90. gados uz uh, lieldienām parasti Latvijas televīzijām tika rādīta filma par Jēzus dzīvi, nāvi un augšām celšanos. <coughs> es atvainojos. Un tad bija uh, filma, um, manuprāt, tā bija Franko Zefirelli filma Jēzus no Nāceretes. Un tas brīnums, par kuru gribu es vēlos stāstīt, ir viens no tiem pirmajiem brīnumiem, kur Jēzus izdara sinagogā, kur ir cilvēks ar, kur ir apsēsts cilvēks. Un Jēzus viņam saka šim jaunajam garam, izaino viņu. Un šajā Zefirelī filmā a, tas ir a, ārkārtīgi tā m, mm, iespaidīgi uztaisīts, ka Jēzus izstiep a, roku a, šī cilvēka virzienā, šī te apsēstā cilvēka virzienā, viņš tikai izstiep roku, pie tam viņš nepieskaras šim cilvēkam, bet a, a, autors to ir uztaisījis tā, ka a, ēna kas krīt no Jēzus, un viņa pirksta, viņa pirksta ēna pieskaras šim te a, apsēstiem cilvēkam nu, viņš tiek atbrīvots. Es atceros, ka es kā cilvēks, kuram nebija pilnīgi nekādas saistības ar baznīcu, kurš īpaši tur nezināja par brīnumiem un par Jēzus uh, sūtību, man tas likās kaut kas tāds wow! <laughs> kā, nu, pirmkārt jau kā Zeferelī to ir uztaisījis, ja? bet uh, pēc tam es atminos, man varēja būt kaut kā 12, uh, 13 gadi varbūt tajā brīdī, uh, es skatījos uz to, uz to kadru un domāju, cik tas ir interesanti. Nu, un, uh, tagad jau tāda piebilde, <laughs> ne, ne par jēzu brīnumiem runāt, bet tāda piebilde, ka Dievs mūs var uzrunāt caur visdažādākajām lietām, pat tādas uh, absolūti negaidītās uh, vietās, situācijās, vai ne? Lūk, tātad man, piemēram, šis ir tas pirmais brīnums, kas uh, man ienāk prātā vai, vai kurš man ataust atmiņā, Tad, kad es domāju par Jēzus izdarītajiem brīnumiem, tātad tās ir ļoti dažādās, dažāda veida dziedināšanas. E, protams, uzreiz paliek jautājums, e, kāpēc tad viņš nedziedināja visus, jā, tā kā <laughs> brūslis varanais gribētu piespiest vienreiz jē, vai vienreiz jes, vai vienreiz noklikšķināt um, piekrišanas taustiņu, un tad jau tas viss notiks, vai ne? Kāpēc? Uh, nu, <laughs> jā dziedināt visus nebija viņa galvenais uzdevums, jo, ja es esmu dziedināts fiziski, bet, piemēram, jā, palieku um, slims garīgā nozīmē, tad manai fiziskai veselībai, hmm, jādomā, vai viņi tiešām mani ved tajā ceļā pie Dieva, tā mana fiziskā veselība. Ne? Un otrādāk, es varu būt, piemēram, cilvēks var būt, un es pat esmu sastapusi tāds cilvēks, kurš var būt nedziedināmi slims, kurš var būt tiešām ratiņos ar, ar pilnīgu skaidrību, ka viņš no viņiem necelsies augšā, bet viņš var būt laimīgāks un piepildītāks, mm, dzīvāks savā dzīvē nekā es ar abām kājām, rokām un it kā šķietami <laughs> veselu saprātu. Eh, cits brīnums, kurš man noteikti nāk prātā, kad es domāju, pārdomāju Jēzus brīnums, tā ir vētras nomierināšana. Mēs pavisam nesen, eh, tie, kas ejam regulāri uz svēto mīsu arī darbdienās, pavisam nesen klausījāmies eh, šo te mm, evaņģēlīju fragmentu un dzirdējām, ka Jēzus saka vētrai nomierinies, vai ne? Mm. Mācekļi bija pārbijušies. Iedomājieties, profesionāli zvejnieki, kuri nezina, ko darīt vētras laikā. Un tas ir interesanti, ka uh, tā vietā, lai rīkotos tā, kā viņi ir pieraduši, vai, uh, vai kā viņi zināja, kā ir jādara, viņi modina Jēzu. Eh, protams, mēs tur varētu tagad tā dziļāk pārdomāt, kāpēc tā, kāpēc eh, viņi tā rīkojās, bet nu, tā ir arī tāda ļoti skaista zīme, tā viņu uh, uzticēšanās uh, pakāpei, ka viņi tā vietā, <laughs> lai rīkotos paši, viņi modina Jēzu, viņi lūdz viņam palīdzību. Nu, protams, jā, jā, viņi pārmet viņam, tas arī taisnība, vai tev nerūp, jā? <laughs> vai arī kāpēc, kāpēc tev nerūp, kāpēc tu vispār neko nedari, vai ne? Uh, Bet no vēl vienas puses, es domāju, ka tā ir arī ļoti tāda mm, skaidra zīme, ka mācekļi e, ārkārtīgi personiski attiecās pret viņu. Un tad man ir jautājums gan tev, klausītāji, gan arī sev, e, kā es rīkojos tādās, tādās a, situācijās vai tādā gadījumā, kad man liekas, nu, bāc, viss, viss gažās, viss nav labi, vai es vispār atceros par Jēzu? Man liekas, ka ļoti bieži mēs tādā brīdī ejam pie visiem, mēs piezvanam vienam, otram, trešam, ceturtam, un tādu pēkšņi <laughs> kaut kādā brīdī mēs atceramies, wow, pagaidi, pagaidi, pagaidi, bet Dievs taču vēl ir, vai ne? man tā nerad ir nācies gan, gan sevi pieķert pie tādām domām un, un rīcības, gan arī no cilvēkiem dzirdot, ka viņi atnāk uz baznīcu un saka, nu, šis jau bija pēdējais riņķis, jā, šī bija pēdējā glābšanas tāda laiviņa, kuras varēja griezties, bet, nu, tā, ja, ja mēs godīgi uz to mm, gribētu skatīties un, un gribētu sev patiešām saukt par jēzus draugiem, nu, tad jau principā viņam būtu jābūt pirmajam, pie kura mēs eh, grieztos tādā brīdī, vai ne? Ir taču tā. Eh, jau pieminētais kompendijs 108. punktā mums saka, Jēzus vairākus cilvēkus izdziedināja, taču viņš bija nācis atbrīvot cilvēkus no nevis no visām laicīgajām nelaimēm, bet pirmam kārtām no verdzības grēkam. Tātad tas tā kā tāds apstiprinājums tam, ko es tev pirms mirkli teicu. Un šajā pašā kompendija 108. punktā ļauno garu egzorcismi jau iepriekš liecināja, ka viņa krusts uzvarēs šīs pasaules valdnieku. Tātad Jēzus zīmes liecina par viņa spēku, liecina par to, kurš viņu ir sūtījis, eh, un arī dzen šīs zīmes aicina ticēt viņam. Un tāpat eh, tiem, eh, kas vēršas pie Jēzus ar ticību, viņš piešķir to, ko tie viņam lūdz. Šodienas evaņģēlijas, piemēram, tā sieviete, kura tik ilgus gadus cieta no asins tecēšanas, un viņa pieskaroties Jēzus apģērba vīlei vai tur mm, vienalga pieskaroties vienkārši viņa apģērbam, ja? Viņi saņem šo dziedināšanu, un viņa, tur ir tik skaisti evaņģēlijā tekstā sacīts, ka uh, viņa pieskārās un jūta, ka ir dziedināta, un Jēzus jūta, ka no viņa iziet spēks tāda ļoti interesanta, mm, interesants apraksts šim te brīnumam šodienas evaņģēlī tekstā, ka Sieviete jūta, ka tiek dziedināta, un savukārt Jēzus jūt, ka no viņa iziet spēks. Apustuļi brīnās, nu ko viņš tagad meklēs, tagad kurš viņam pieskārās, taču tāds pūlis apkārt cilvēku tik daudz, nu ko <laughs> viņš te vispār iedomājas, vai ne? Bet Jēzus saprata, viņš jūta, ka no viņa izgāja spēks. Acīm redzot, tā notiek, kad Jēzum pieskarās ar ticību. Kad pieskarās ar ticību, tad no viņa iziet spēks. Laikam tā vāja mūsu ticība, ja es runāju par nepieciešamību, lai mūsu ticība būtu kā sinepju grauds un mēs kalns varēsim pārcelt. <laughs> Kaut kā, kā kādreiz eh, mūžīgo mieru eh, viņām smeltertāvs teica, nu es neesmu redzējis, ka par Rīgas ielām tur koki staigāt, ka kāds viņiem būtu pateicies, eh, pateicis, izraujieties ar, ar saknēm un ejiet prom no šajienes. <laughs> tā nenotiek. Acīm redzot, vāja mūsu ticība. Lūk, bet tāpat arī brīnumi stiprina ticību uz to, kurš dara tēva darbus. Tātad brīnum, kurus Jēzus veids, stiprina mūsu ticību uz viņa tēvu, uz to, kurš viņu ir sūtījis. Taču viņi būtu varbūt arī par klupšanas akmeni, jo es domāju, ka tas arī mūsdienās var būt tā, ka ja kāds cilvēks piedzīvo dziedināšanu, uh, Un mūsu pareizo katoļu izpratnē, viņš nav tāds, nu, pareizs, īstenis ticīgais, varbūt ne tai konfesijai pieder, jā, mīļo stundiņu vēl dziedināšanu kādā citā konfesijā. Vai tā vispār var būt? Mums taču ir, <laughs> mums taču ir viss pilnībā, vai ne? Kā tas mūsos var radīt arī iejaunošanos, un diemžēl uh, Diemžēl tas um, arī dzana, notiek, un es pieļauju, ka arī <laughs> kāds no jums ar to ir saskāries. 14.28. Uh, laiks uh, dziesmai. Es tikai atgādinu klausītāju, ka šodien redījumā vai mūsu sarunā vienkārši un mierīgi runājam par Jēzus atklātās dzīves noslēpumiem, mazliet pieskārāmies noslēpumam par brīnumiem, kurus Jēzus darīja. Vēl mums priekšā saruna par Tabora kalnu un Jēzus ceļu uz debesīm, un e, par šīm tēmām arī tu esi aicināts uzrakstīt. Bet pēc dziesmas tagad uh, grupa Mocņev duhu, tā ir poļu grupa, kura mums dziedās par to, ka Jēzus dziedina šodien. Thank you. 14 un 33 minūtes rādio Marija Latvija raidījums vienkārši un mierīgi šeit studijā es, māsa Menarda, tā bija poļu grupa no Lodzes pilsētas Mocņi Duhu, jeb spēcīgi, stipri garā, un dziesma Jēzus dziedina šodien, viņš ir klātesošs šeit, viņš dziedina šeit. Tāds tur bija teksts, tādos ebrejiskos ritmos, jeb austrumnieciskos ritmos. Skaista dziesma, bet kamēr mēs klausījāmies dziesmu, paldies, es redzu beidzot, ka šodien es nerunāju tikai šeit kamerai vai, <laughs> vai skaistajai saulē aiz loga, bet mums ir uzrakstējusi uz studiju arī Ilze. Ļoti skaistu savu liecību viņa raksta, kungs izdziedināja mani, kad ārsti pēc avārijas bija norakstījuši, un pie pirmās pēctraumas grēksūds gāja pēc atmiņas. Paldies Ilzē no Mešciema, rīdzinieki pagaidām ir pirmie un vien, o, mums ir vēl kāda ziņa, paldies, es, paldies Ilzē no Mešciem, bet raksta mums arī Signe. Mm. Slavēts Jēzus Kristus, mūžīgi slavēts e, Signe manā dzīvē Dieva brīnums ir tas, ka Dievs manu sirdi, kas bija pilna aizvainojuma, dusmu, apsūdzību, pilna pret Dievu, ir pārveidojis par sirdi, kas pilna pateicības, uzticības un prieka. Par Dieva klātbūt manā ikdienā. Tas ir, un tas ir ar lieliem burtiem, Dieva brīnums. Sirds attieksmes maiņa. Signe, Magdalēna, no Babītes pagasta. Milzīgs paldies! Milzīgs paldies par šo skaisto liecību, tāpēc, ka tas ir tāds, manuprāt, burvīgs apliecinājums tam, ka Bieži vien mēs, diemžēl, pārprotam brīnumu būtību. Mums liekas, ka tam ir jābūt vai nu kaut kādai dziedināšanai, kas, protams, arī ir brīnums bez šaubām. Dziedināšanas, augšām celšanas, vētras nomierināšana vai kaut kas tam līdzīgs. Bet šeit tas, ko Signe raksta, sirds attieksmes maiņa, tāda, tas grieķu skaistais vārds metanoja, pilnīga pārveidošanās, pilnīgi savādāk cilvēks sāk dzīvot. Un pie tam, ja šajā gadījumā tas ir no aizvainojuma, dusmām, apsūdzībām pret Dievu uz pateicību, uzticību un prieku. Pateicība Dievam un paldies Signai, kura vēlējās padalīties. Es tiešām ārkārtīgi eh, priecājos. Kamēr es runāju, mums raksta arī Zane. <laughs> Paldies, mīļās dāmas! Es ļoti priecājos, ka beidzot es dzirdu, ka es nerunāju tikai studijai, bet arī kādam no jums. Man te viens eņģelīts pretī piekarināts, vismaz ir eh, uz ko skatīties. Lūk, Zana mums raksta, gribēju padalīties, es arī esmu saņēmusi dziedināšanu no Dieva. Bet kamēr es pilnībā nepaļāvos un neticēju, ka Dievs dziedina – es to nesaņēmu. Tāpēc man arī uzrunāja šīs dienas lasījums - pateicība Dievam, ka dod mums paļāvību un ticību. Paldies, Zane! Es vēl tikai savus piecus grašus piemetīšu, ka Dievs mums to dod. Viņš dod mums to paļāvību, viņš dod ticību, viņš dod zīmes, <laughs> bet ir viena maza lietiņa, tas, vai mēs to ņemam pretī. Jo, ziniet, tas labais mēģinājums ir to, ka es mēģinu Es paņemu, piemēram, viskaistāko vāzi. Man ļoti patīk stikla trauki. Es paņemu viskaistāko vāzi, kāda man ir mājās, un gribu tur ielikt uh, rozi. Uh, un, lai ieliktu to rozi, es pirms gribu ieliet ūdeni. Bet, ja es to vāzi aplieku, uh, nolieku uz galda ar dibenu uz augšu, es viņā neieliešu ūdeni. Es viņu varu uzlikt pareizi, bet uzlikt viņai vāciņu vai šķīvīti. Un arī tādā vāzē es neko neieliešu. Es varu uzlikt caurduri un tad liet to ūdeni un kaut kas ietecēs, bet kaut kas arī aiztecēs garām. Dievs grib dot. Arī to paļāvību, ticību viņš grib mūs apdāvināt, jo ja viņš mīl un viņš mīl, tad nevar savādāk. Viņš nevar nedot. Viņš nevar tevi un mani neapdāvināt, bet, ja es to neņemu pretī, viņš ir bezspēcīgs. <laughs> Viņš nav vandāme, kurš ar kāju tur daudzīs durvis ārā manā sirdī un lauzīsies iekšā un teiks, ielaidi mani tulītās un tagad, ja tu tagad man neielaidīsi, nu, traki būs, jā? Nē, Nē, mēs tā reizēm laužamies otra cilvēka teritorijā un mēģinām tur <gasps> palīdzēt viņam, vai ne? <laughs> un tā kā man reiz kā cilvēks teica, nu tas tā kā ar tādiem, es atvainojos, um, sūdēniem zābakiem otra cilvēka sirdī brīst iekšā. Mēs tā mēdzam darīt, Dievs tā nedara. Paldies dāmām par dalīšanos. Es aicinu arī tos, kuri vēl nav uzrakstījuši vai piezvanījuši, uzrakstīt vai nu īziņu vai WhatsApp ziņu tālruņa numurs studijā 266 772 72 un, ja vēlies zvanīt, tad 67 969 131. Bet mēs savukārt tagad šeit studijā mazliet ieskatīsimies, mēs, es, <laughs> es un svētais gars, <laughs> kā mēs lasām, vasa, tātad, kā mēs lasām apustuļu darbos. Man tas vienmēr ir fascinējis, ka šajos tekstos mēs lasām, ka apustuļi tik vienkārši saka, mēs un svētais gars – Ehm, vienojāmies, mēs izlēmām, mēs sarunājām. Nu, lūk, un mēs, es un Svētais Gars šeit studijā tagad par Jēzus pārveidošanos Taborkalnā. Mēs šodien parunāsim balstoties uz Lukas evaņģēlī 9. nodaļu no 31. panta. Nu, īstenībā ir mazliet ātrāk jau 28. Jēzus, sak, Jēzus ņem Pēteri, Jāni un Jēkabu. Tas arī ir interesanti, ka mm, šī te notikuma pieredzēšanai viņš pats, tāpat kā viņš pats izvēlējās 12 apustuļus. Tā bija viņa izvēle. E, viņa izvēle, kuri būs tie vistuvākie, tie 12, jā, tāpat arī šie trīs, kurus viņš ņem līdzi uz tā borkalnu un vēlāk arī, e, kuri vistuvāk pieredz viņa uh, nāvis baja lūkšanu eh, olīvdārzā vai ģecemes dārzā ir tieši šie trīs – Pēteris, Jānis un Jēkabs. Kāpēc? <laughs> Paprasiet kaut ko vieglāku. Kāpēc Dievs vienam dod tādu dāvanu, citam savādāku? Iespējams, ka tas ir tāpēc, ka viņiem vēlāk ir kādi īpaši uzdevumi paredzēti, bet tad uzreiz varētu jautāt, kāpēc tad viņš dzīves laikā – neaicināja pie sevis Pāvilu, kāpēc Pāvilam bija citādāks ceļš. Eh, tie mūsu ceļi, dažādie ceļi, kādos mēs um, nonākam pie Dieva, kādos viņš mūs atved pie sevis, liecina arī dzan par Dievu bagātību, par viņa žēlastības bagātību, par to, cik dažādos veidos viņš uh, spēj un arī uzrunā mūs un arī vēlās uzrunāt mūsu. Tātad e, Lukas evanģēlī 9. nodaļa no 28. panti jau. Tātad Jēzus ņem Pēteri, Jāni un Jākabu un kāpj kalnā Dievu lūgt. Tātad ir konkrēts iemesls, kāpēc viņi kāp šajā kalnā lūgt Dievu. Nu, acīm redzot, tā vismaz mācekļi domāja. Nu, ar to kalna simboliku rakstos ir ļoti dažādi, ne? Bet, nu, varbūt mēs tajā šobrīd nesāksim iedziļināties, ja mēs to sāksim pārnāt, mums vajadzēs vēl trīs rēdījums par šo tēmu, <laughs> bet mēs skatāmies tālāk, ka viņam lūdzot, eh, viņ, viņa vaigs dabūja citu izskatu, tā vismaz ir teikt šajā tūkojumā, Tas ir Bībeles biedrības tulkojums, 65. Eh, gada tulkojums. Viņa vaigs dabūja citu izskatu, tad viņa vaigs pārveidojās, viņa, viņa vaigs kļuva citāds savādāks. Tātad Jēzus bija tas pats, bet izskatījās viņš savādāk, jo to arī dzen mācekļi pamanīja, un drēbes kļuva spoži baltas, mircoši baltas. Un tālāk mēs arī lasām, ka eh, ar viņu sarunājas divi vīri, vecās derības pārstāvi, tātad Mozus kā likuma pārstāvis, kā likumdevējs un Elīs kā praviešu pārstāvis. Inter, interesanti, protams, kāpēc kāpēc mācekļiem bija tieši šie vīri jāredz, bet es domāju, ka tā ir arī tāda ārkārtīgi mistiska pieredze priekš šiem te e, Jēzus vistuvākajiem mācekļiem. Un, piemēram, e, ka, ja mēs ieskatāmies tagad e, kompendijā par šo te, kāpēc vispār tā Jēzus pārveidošanās notiek, tad mēs lasām, ka visbūtiskākais šajā ir tas, ka pārveidošanās brīdī kļūst redzama trīsvienība. Tātad ne tik daudz tas, ar ko Jēzus tur runājās, bet ka Dievs tādā noslēpumainā veidā vēl vienu reizi gribēja sev atklāt. Atcerieties, redījumā par Jēzus un par mūsu kristību, par manu kristību mēs runājam par to, ka Jēzus kristība Jordānā ir pirmā reize pasaules uh, pestīšanas vēsturē, kurā Dievs sevi atklāja kā šo noslēpumu pats sevī, kā trīsvienību. Jēzus ir Jordānas upē, e, atskan tēva balss un svētais gars balošu veidā nonāk pār Jēzu. Un šeit trīs, e, tātad, pārveidošanās e, brīdī uz kalna mēs lasām tēvs, tātad Akvīns, Toma, Akvīns Toms saka, tēvs bija balsī, dēls cilvēkā Jēzū gars spožajā mākonī. Ja, tātad ļoti konkrēta tāda trīsvienības parādīšanās. Un šajā pašā kompendija 110. punktā mēs lasām arī par Mozu un Eliju. Un tur atrodam, runājot ar Mozu un Eliju par savu aiziešanu, Jēzus atklāja, lai ieietu godībā, viņam jāiziet cauri ciešanām uz krusta un viņš vēstīja par savu augšām celšanos un atnākšanu godībā, kas pārveidos mūsu vājo miesu līdzīgi viņa apskaidrotajai miesai. Es jau pirms mirkļa pieminēju, ka mācekļi, kuri ir tagad kopā ar Jēzu šajā mirklī, tātad pārveidošanās eh, kalnā, būs kopā ar viņu olīvdārzā. Viņi, kas redz šo apskaidroto mieru, šo pārveidoto tādu gaismas piepildīto, kas eh, <laughs> bez problēmām eh, komunicē ar ehm, tās otras puses jau iemītniekiem, ja, viņi redzēs šo Jēzu ehm, nāves bailēs, asins sviedriem noplūduši, nobijušos. Acīm redzot, šī pieredze viņiem gluži vienkārši bija nepieciešama. Un no otras puses, mācekļiem tad ir šī pieredze nepieciešama redzēt Jēzu šādu, gan pārveidotu, gan tādu jau ar vienu kāju debesu valstībām, jau nedaudz rādot, kas tad tur būs, kā tad tur būs, kā notiks. Ne? Bet vienlaikus arī es domāju, ka tas ir tāds labs um, nu, pamatinājums arī mums, tad, kad mums ir ļoti labi. Atcerieties, ka tajā brīdī es varu apsēsties kopā ar Jēzu Taboru kalnā. Un lūkoties uz viņu, pārveidot, un teiks, kungs, lūk, tu man ies, es iedevu tādu pieredzi. Es nu, varu kaut drusciņi apjaust, kā tas būs tur <laughs> pie tevis. Bet vienlaikus arī tad, kad mums ir, tad, kad man ir ļoti grūti, ļoti smagi, es varu vērsties pie Jēzus, kurš ir olīvdārzā. Diezin vai mans krusts ir smagāks par viņa, diezin vai manas sāpes ir lielākas par viņa, es varu tad apsēsties blakus viņam, vai nomesties ceļos blakus viņam, vai mesties uz vaiga līdzās viņam olīvdārzā, un teikt to pašu, ko viņš tēvs, ja tas ir iespējams, lai man tas iet sēcen. Bet ne tavs prāts, lai notiek, ne mans prāts, lai notiek, bet tava griba, tava griba tēvs. No Bizantijas liturģijas, ja Bizantijas liturģijā mēs atrodam par šo Jēzus pārveidošanos, tādu ārkārtīgi mm, dziļu un skaistu tekstu, lūkšanu, kur es gribētu jums arī tagad nolasīt. Tu esi pārveidojies uz kalna, un cik vien spēja, tavi mācekļi skatīja tavu godību. Ak, Kristu, mūsu Dievs, lai tad, kad viņi redzēs tevi pie krusta piesistu, tie saprastu, ka tavas ciešanas bijušas labprātīgas, un lai tie sludinātu pasaulē, ka tu patiešām esi tēva spožums. Tēva spožums. Uh, Jēzus uh, mācīšana līdzībās – tas, ka viņš aicina mācekļus un viņiem uztic uzdevumu šeit uz zemes, kamēr viņi dzīvos, aizsākt baznīcu, uztic viņiem mācīt to, ko viņš pats viņiem mācīja, gan arī tas, ka viņš mācīja līdzībās, tātad nevis svešā kaut kādā tālā valodā, bet tā, lai mācekļiem būtu saprotams. Un patiesībā arī e, šīs jēzus līdzības ļoti lielā mērā parāda, e, cik ļoti no mums pašiem arī dzen ir atkarīgs tas, e, kā šī dieva uh, Mm, sludinātā valstība, kā Jēzus sludinātā valstība, kā Dieva vārds eh, mūsos eh, darbosies, jo eh, tā zeme, kuru Jēzus piemin vai, vai tas ieraugs, tie esam mēs paši, un no, no mums, <laughs> vēlreiz saku, no mums ir atkarīgs, kādus tad augļus mēs nesīsim, cik mēs ļausim Dievam darboties, uh, Eh, tālāk Jēzus brīnumi arī cen mums eh, eh, atklāja to, cik mēs viņam esam svarīgi un ka neviena mūsu lūkšana nepaliek uzklausīt, nepaliek neuzklausīta, <laughs> kad drīz aplamības pateica. Neviena mūsu lūkšana nepaliek neuzklausīta. Ah, tas, ka varbūt, kad tā, tas mans lūgums nepiepildās tādā veidā, kādā es to gribētu, vai kā es sev esmu izplānojis, vai kā es gribētu, nu, tāpēc jau acīm redzot ir ļoti svarīgi mācīties šo Jēzus uh, olīvdāras lūkšanu uh, katras uh, Eh, lūkšanas beigās pateikt Dievam tavs prāts, lai notiek. Nevis tas, ko es esmu izplānojis, nu, vai arī tā kā es parasti sāku, nevis nākt pie Dieva ar savu biznesa plānu, lūdzu, <laughs> Dievs tagad paraksti, jā, es te sastādīju, un tagad lūdzu paraksti, ka tas ir ok, jā. <laughs> bet, bet nākt pie viņa ar lūgumu, Eh, ko tu par to sāki, kā tu to redzi un kas saskan patiešām ar tavu plānu manai dzīvei, kas, eh, kas ir vislabākais man, jo tu jau redzi to visu kopumā? Un visi šie notikumi, kurus es šodien, tagad arī tā uh, milzīgā tempā pārsk, uh, nu, pā, um, vēlreiz nosaucu, pateicu, nu, noskaitīju <laughs> visas šīs lietas, uh, kas ir saistīts ar Jēzus uh, tā saucamo publisko vai atklāto dzīvi, protams, ka ir uh, būtiski saprast, ka visas šīs lietas jau ir viņa ceļš uz Jeruzālemi. Viņa ceļš uz uh, m, sava aicinājumu savas misijas piepildīšanu. Viņš visu laiku ir ceļā uz Jeruzālem, gan tad, kad viņš dziedina, eh, gan tad, kad viņš māca līdzībās, gan tad, kad viņš eh, tiek izdzīts no kādas vietas vai arī kaut kur viņu nepieņem. Un eh, zināmā mērā, nu mēs varam teikt, ka arī mm, katra mūsu dzīve patiešām ir arī tāds ceļš uz mūsu aicinājumu piepildīšanu ka mēs arī visu laiku šeit uz zemes, katrs no mums esam ceļā uz savu Jeruzālemi. Jau uz to debesu Jeruzālemi, <laughs> pie Dieva. E, ejot, nu, esot, ja, esot ceļā uz Jeruzālemi, man liekas, ka tieši nevis man liekas, <laughs> bet es zinu, ka tieši Lūkas evaņģēlijs ir ar šo ļoti raksturīgs, nu, ja mēs uzmanīgi lasām Lūkas evaņģēlīt, mēs redzam, ka tur ik pa brīdim atkārtojas šis teikums, ka Jēzus bija ceļā uz Jeruzālem, tātad uz šo savaicinājumu piepildīšanu, uz dzīves piepildīšanu, jā, tad vienlaikus pat jā citos evaņģēlijos, citu autoru sarakstītajos evaņģēlijos, jeb labajā vēstī mēs to neredzam, tas nenozīmē, ka tas nebūtu, vai ne? E, man liekas, ka tas ir tāds ļoti labs e, nu, sarkanais karodziņš, ir tāds atgādinājums, tāda lampiņa arī e, katram no mums, padomāt par to, kā tur ir ar to manu ceļu pie Dieva šeit uz zemes – Ja? E, man liekas, ka nav traģiskāka uh, situācija kristietim, kā tad, ja viņš dzīves laikā šeit uz zemes pēkšņi izdomā, ka viņš jau Dievu ir sasniedzis, ka viņš jau visu zina, ka viņam atgriešanās vairs nav vajadzīga, ka neko jaunu viņš neizla, neuzzinās, neizlasīs, uh, nu, ka viņa, viņš jau visu zina, jā. Ja? man liekas, tiešām es atkārtojos, man liekas, ka tas ir traģiski vienam kristietim tā sajusties. Tāpēc, ka Dievs ir e, mūžam mm, jauns, <laughs> Dievs ir nemitīgi uh, dodošs, un viņam ir ko mums dot, viņam ir ko uh, mums piedāvāt. Un mm, tikai jautājums, vai tas, nu, tā kā es jau pirmīt teicu to piemēru ar vāzi, vai um, es kā trauks uh, esmu atvērts tam, lai viņš tajā varētu uh, ieliet, ne, lai viņš tajā varētu uh, dot. Uh, o, oh, ir mums vēl kāda ziņa. Jānis mums raksta, paldies, ir mums arī kāds vīriešu cilvēks. Jānis raksta, paldies Dievam, Dievmātei Marijai, debesu draugiem, labdariem, lūdzējiem, ka dzīvojot 400 dienas lielos daudzos grēkos, saņēmu labas grēksūdzes dāvanu. Sākt no jauna dzīvot. Dievs ir žēlsirdīgs un labvēlīgs. Aleluja! Amen! Jāni, tas bija tiešām fantastisks. Paldies, paldies liels, ka uzrakstīji. Tā ir tāda, nu, protams, ka tā ir ārkārtīgi personīga liecība, bet vienlaikus tā, tas patiešām ir reāls tāds, nu, <laughs> skanēs forši tagad, reāls ikdienas brīnums, vai ne? Jo patiesībā patiesi, ja cilvēks pēc uh, ilgāka laika, nu, Jāni, uzreiz pateikšu, ka 400 dienas tas vēl nav trakākais periods. Man liekas, ka trakākais, ko es esmu dzirdējis, nu trakākais, manā pieredzē lielākais termiņš <laughs> pēdiņās, <laughs> lielākais ir bijis 50 gadi, uh, Mm, ka cilvēks tiešām pirmo reizi pēc eh, pirmās komunijas, eh, tur eh, desmit gadu vecumā, 50 gadus tā arī nebija bijis, ja? tā kā 400 dienas tas vēl nav tik traki, bet par, par gadiem vai par mēnešiem vai par dienām runājot, katram jau tas ir savādāk, citam arī mēnesis var būt ļoti daudz, un, protams, arī mm, grēku kā lai pasaka, grēku, nu, mēs jau nevaram īstenībā pat nosvērt, cik tas grēku smagums liels vai mazs, bet, nu, atstāsim to Dievam, jebkurā gadījumā skaists tāds tiešām skaista noslēguma liecība, un izrādās, ka arī kāds vīrietis mūs klausās, pateicību Dievam, Cets, <laughs> jo domāju, ka mēs tikai dāmu kompānijā esam, pateicību Dievam par šādu te brīnumu, kas ir grēksūdze grēksūds, kurā mēs saņemam, tā kā Jānis šeit ļoti labi pats jau to rakstīja, ka tā ir dzīve no jauna. Sāku dzīvi no jauna, sākt dzīvi no jauna. Tas ir tāds skaists pamudinājums arī katram no mums. Un eh, jau noslēdzot šo mūsu šīs dienas sarunu un aicinot, protams, pēc pāris minūtēm uz žālsirdības kronīšu lūkšanu, eh, es vēlos arī eh, atvadīties, novēlēt tev šodien, klausītāju, un arī sev, sākt dzīvi no sākuma, ieraudzīt brīnumus, mazos brīnumus savā ikdienā, ieraudzīt to, kā Eh, Dievs mūs eh, uzrunā, kā viņš mūs meklē, kā viņš mūs māca, eh, kā viņš pārveido to mūsu ikdienu, kurā es un tu dzīvojam. Lai tev jauka pēcpusdiena un es ceru, ja Dievs dos, <laughs> tiksimies pēc nedēļas. Dievs ir it visā ar savu klātbūtni. Savulaik rakstīja 16. gadsimta mīstīķa Avils Terēze. It visā, kad strādāju, ēdu, guļu, lūdzos, strīdos, viņš ir. Kā apzināti izdzīvot šo dzīvi ar viņu? Par to redzējumā vienkārši un mierīgi. Un kopā ar tevi es, Māsa Meinārda. vienkārši un mierīgi iesim mūsu ceļu. Mīlēsim un iesim mūsu ceļu.